บุ๊กทูยี่สิบเจ็ด двадцать семь 27. ในโรงแรม การมาถึง в гостинице прибытие В гостинице. Прибытие. คุณมีห้องว่างไหมคะ у вас есть свободный номер У вас есть свободный номер? ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ я забронировал номер Я забронировала номер. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ моя фамилия Мюллер Моя фамилия Мюллер. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ мне нужен одноместный номер Мне нужен одноместный номер. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ мне нужен двухместный номер Мне нужен двухместный номер. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ сколько стоит одна ночь в этом номере Сколько стоит одна ночь в этом номере? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ я хотел бы номер с ванной Я хотела бы номер с ванной. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ я хотел бы номер с душем Я хотела бы номер с душем. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ можно мне посмотреть номер Можно мне посмотреть номер? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ здесь есть гараж Здесь есть гараж. ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ здесь есть сейф Здесь есть сейф. ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ здесь есть факс Здесь есть факс. ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ хорошо я беру этот номер Хорошо, я беру этот номер. นี่กุญแจห้องค่ะ вот ключи Вот ключи. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ вот мой багаж Вот мой багаж. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ в каком часу подают завтрак В каком часу подают завтрак? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ в каком часу подают обед В каком часу подают обед? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ в каком часу подают ужин В каком часу подают ужин?